أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala i donosim salavatna Allahu Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne i plemenite ashabe i sve oni koji slijede pravi put do sudnjega dana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, iskrenu namjeru i da nam olakša put do spoznaje. Uz Allahu Đelešanhu dozvolu večera smo došli do drugog hadisa e, koji govori o islamu, imanu i ihsanu. Prenosilac hadisa je isti kao i prošlog hadisa, to je Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu. Pa ćemo prvo jel, na arapskom da ovaj hadis citiramo, pa kaže mada se ovdje u ovoj knjižici koju ćete vi imati spominje se i ravija prije Omera ibn Khattaba, njegov sin Abdullah ibn Omar. Međutim, u većini tih zbirki, odnosno knjiga, navodi se od Omera radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, kal بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا فقال ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ovaj hadis bilježi imam muslim, bilježi ga Ebu Dawud, Tirmizija, Nesaija, e, Ibn Mađe, imam Ahmed. Kao što vidite, ovaj hadis je malo duži odnosu na onaj prvi i malo ga je teže zapamtiti ovako kad se gleda na arapskom jeziku. Međutim, e, ono što se navodi u hadisu nama je poznato. Navode se islamski imanski šarti, tako da nam je to poznato jeli, i tako da nam to oglašava samo pamćenje hadisa. Što se tiče samo hadisa na, na bosanskom jeziku u prijevodu, kaže, prenosi se od Omara radijallahu ta'ala anhu, da je rekao, dok smo jednom sjedili kod Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, odjednom se pojavi jer među nas dođe nam čovjek izrazito bijele odjeće i izrazito uh, crne kose. Na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, to jeste nije došao s puta nigdje, niti ga iko od nas poznavao. Došao je i sjeo uz vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem naspram njega i prislonio svoja koljena uz njegova i stavio svoje ruke, odnosno šake, na njegova stegna i rekao Muhammede, reci mi šta je to islam. Pa je Allahu poslanik, ali i salatu wasalam, rekao islam je da svjedočiš da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik i da obavljaš namaz i da daje zekat i da postaviš Ramazan i da obaviš hađ ako si u mogućnosti. A on je rekao, to jest Džibril, istinu si rekao. Kaže, mi smo se čudili, mi smo mu se čudili, jer kaže i pita i potvrđuje mu. Dalje je kazao, reci mi šta je to iman? Pa je poslanik Ali Isilat Vesana rekao da vjeruješ u Allaha i njegove meleke i njegove kitabe, to jest objave, i njegove poslanike i sudnji dan i da vjeruješ da, da sve što se događa, to jest da je sve određeno bilo dobro ili zlo. Rekao mu je, istinu si rekao. Dalje kaže poslanik Ali Isilat Vesana, Reci mi šta je to ihsan? Kaže da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Pa mu kaže, reci mi o sudnjem danu, to jest kada će sudnji dan. A poslanik alaihi salatu wasalam odgovori, onaj koji je upitan, ništa ne zna više od onoga koji pita. Pa mu je rekao, obavijesti me od njego, o njegovim preznacima. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam rekao da, da robinja rodi svoga gospodara i da vidiš gole jel bosonoge, siromašne pastire kako se natječu u gradnji visokih građevina. Kaže, zatim je čovjek otišao. Kaže, prošlo je određeno vrijeme, felebihtu melijen. Kaže, prošlo je određeno vrijeme, e, ovdje se navodi u nekim predama da je prošlo tri dana posle ovog jel, događaja, Pa je poslanik Alihi salatu vse nam rekao nakon toga o, o Omere, ja Omer, znaš li ko je bio onaj čovjek što je pitao, što je postavljao pitanja? Ja sam rekao Allah njegov poslanik najbolji znaju, a poslanik Alihi salatu vse nam je rekao to je bio Džibril, došao je da vas pouči vašu vjeru. Ovo je ova verzija hadisa kod imama muslima. Kaže, to je bio Džibril, došao je da vas pouči vašu vjeru. Što se tiče ovoga hadisa, kao što vidimo, govori o govori o stupnjevima vjere. A stupnjevi vjere su, kako se navodimo u hadisu, islam, iman i ihsan. Pa ćemo svaki ovaj pojam pojedinačno objasniti i ukazati jeli, na njegovo suštinsko značenje. Kaže Ibn Ređep, kaže Ibn al Alhambeli, kaže ovaj hadis ima veliki značaj jer obuhvata objašnjenje cjelokupne vjere. Ob, ob, objašnjenje cjelokupne vjere, I kaže, zbog toga Allahu poslanik alaihi salatu wasalam na kraju hadisa kaže, ovo je bio Džibril ili ono je bio Džibril, došao je da vas pouči vašoj vjeri. Došao je da vas pouči vašoj vjeri. u ovom hadisu je sabrana cjelokupna vjera. Objašnjena je cjelokupna vjera. Što se tiče ovog hadisa, u početku se spominje da je došao neki čovjek izrazito bijele jeli, ovaj, odjeće, izrazito crne kose, To je bio Melek Džibril, došao je u liku čovjeka. Uobičajno je bilo da je Melek Džibril dolazio poslaniku, ali je salat vrsalam, u glavnom liku čovjeka, e, po najčešće u liku jednog, jednog ovaj, ashaba po imenu Dihje El Kelbi. A samo se dva puta pojavio poslaniku, ali je salat vrsalam, u njegovom stvarnom liku, sa 600 krila, kao što ga opisuje poslanik, ali je salat vrsalam, nadkrilio je, odnosno zatvorio je horizont da, tako da poslanik Ali Salatu Osram nije vidio ništa od njega. Došao je i upitao poslanika Ali Salatu Osram prvo o islamu. Pa rekao šta je to islam? Pa mu je poslanik Ali Salatu Osram rekao, nabrojao je li one temelje islamske, temeljne islamske dužnosti, a to su šehadet, svjedočenje i srcem i jezikom, obavljanje namaza, davanje zakijata, post mjeseca Ramazana i obaviti hađ za onoga koje je mogućnosti. Što se tiče riječi islam, sama riječ islam u jezičkom značenju, ona e, ima značenje predanosti, predanost i pokornost. Islam znači biti predan i pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. <clears throat> A u šerijetskom značenju, u šerijetskom značenju islam označava sva dijela islama, ona vidljiva dijela koja činimo svojim svojim jeli, udovima, odnosno svojim jezikom javno, ono što činimo javno, svojim jeli, e, organima, odnosno rukama, nogama, kao što je namaz, kao što je post, hađ i tako dalje. U predaji kod Ibn Hibana prenosi se da u islam spada i obavljanje umre. To je jedna jeli, posebna predaja koju, koju bilježi Ibni Hibani. Kaže da u islam spada i obavljanje umre kupanje zbog džunupluka, da i to je islam, to su dijela, vidljiva dijela, i upotpunjavanje abdesta. Upotpunjavanje abdesta znači da ga uzimamo, e, da svaki dio pri abdestu peremo po tri puta, onaj koji je propisan, i da upotpunimo abdest u tom smislu. Znači, Ibn Hibban ovoj predaj spominje da taj, da u dijela islama spadaju i druga dijela. I ovaj hadis prije svega, Ovaj hadis je dokaz da sva dijela, sva dobra dijela, ona vidljiva dijela, ulaze u sastav Islama. Znači ona koja nisu spomenuta u ovom hadisu. U ovom hadisu samo spomenuta ona osnovna i najvažnija dijela Islama na kojima se Islam temelji. I zato kažemo ovo su temelji Islama ili temeljne islamske dužnosti. Jer postoje druge dužnosti mimo ovih koji spomenute u hadisu, a koje su vađi bil farz, Zna li neko od vas da navede makar dvije dužnosti koje su obaveza svakom vjerniku, a u stvari ne spominju svom hadisu, ali su one vađu. Mali, mali jedna. Dobročinstvo znači ili poslušnost prema roditeljima, to je jedan, jedna od velikih dužnosti u islamu. One se ovdje ne spominju, ima drugim hadisma, je li tamo? Ali ovdje se ovom hadisu ne spominju. Također je li pravednost ili pravičnost je li ona naređena da čovjek bude pravedan, da uvijek govori, da uvijek govori istinu i tako dalje. Mnoga druga djela. U hadisu kojeg bilježi imam Buhari Muslim od Abdullah ibn Amra radi Allah anhu stoji da jedan čovjek upitao poslanika alaihi salatu wasalam koji islam je najbolji? To jeste koja djela u islamu su najbolja? Pa mu je poslanik alaihi salatu wasalam rekao da nahraniš gladnog, da nahraniš gladnog i da nazivaš selam i onome koga znaš i onome koga ne znaš. Da nahraniš gladnog i da nazivaš selam i onome koga znaš i onome koga ne znaš, što znači da i druga dijela spadaju jeli, u dijela islama. U jednoj predaji ovog hadisa, ovog istog hadisa koje smo mi naveli, hadisa o kojem večeras govorimo, uh, hadis o islamu, jel stoji da je, da je taj jedan od, od ashaba rekao, ako to budem činio, jesam li musliman? Ako to budem činio, to jest ako budem izvršavao ta dijela ovih pet temeljnih islamskih dužnosti, jesam li musliman? Pa moj poslanik, ali je salatu veselam, odgovorio da, to jest jesi musliman. Ovaj hadis znači, upućuje da onaj ko ispunjava, izvršava svih pet temeljnih islamskih dužnosti, da je on pravi musliman ovo je bitno da shvatimo i ovo je ispravno ovaj, razumijevanje islama i, i, i gledanja na, na islamske dužnosti i na muslimane općento. Onaj koji ispunjava pet islamskih dužnosti, on je pravi musliman. E sad ovdje postoje jedno pitanje ovaj, oko šehadeta. Ko ostavi svjedočenje? Ko ostavi svjedočenje, javno svjedočenje, da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed e, njegov poslanik, on izlazi iz Islama, po konsenzusu islamskih učenjaka. Ko nema tog, to je prvi, prva stepenica, ključ ulaska u islam. Ko toga nema, on izlazi iz islama, ne može biti musliman. A što se tiče ostavljanja drugi, ove druge četiri islamske dužnosti, uh, oko toga se islamski učenjaci razilaze. Da li je musliman onaj ko ostavlja zekat? Dužan je davati zekat, ali ga ne daje. Ili onaj ko je, ko je u mogućnosti obaviti hađ, ali ga ne obavlja. Ili onaj ko je ko ne klanja namaz ponekad, ne, u stvari izostavlja namaz ili ga ne klanja nikako. Da li on musliman nije uopće, a svjedoči šehadet i svjedoči da je namaz obaveza i da je zekijat obaveza i hađ i, i post i tako dalje. Kažemo, kod toga se islamski učenjaci razilaze, ovo je to poznato razilaženje islamskih učenjaka. Većina džumhur islamskih učenjaka smatra da onaj ko izostavlja islamski, ove islamske dužnosti mimo šehadeta, da se smatra velikim griješnikom. Dok jedan dio islamskih učenjaka smatra da onaj ko ostavlja islamske Eh, ove temeljne islamske dužnosti namirno, a dužan je da ih obavlja, da nije musliman. Kao što je, ovaj, navećemo kasnije ili neke predaje koje o tome govori. Također je ostavljanje zabranjenih stvari ulazi u islam. I ostavljanje zabranjenih stvari ulazi u islam, u okvir islama, a dokaz za to su poslanikove, alihi salatu nam riječi, u hadisu koji je vama poznat, kojem poslanik, alihi salatu nam kaže, od čovjekovog lijepog i potpunog islama je da ostavi ono što ga se ne tiče. Od čovjekovog lijepog i potpunog islama je da ostavi ono što ga se ne tiče. Min husni islam il bar i terkuhu mala ani. U ovom hadisu poslanik alaihi salatu veselam je pojasnio šta je to, eh, pojasnio da iman vjerovanje u skrivene i nevidljive stvari, nevidljiva dijela koja nisu dostupna ljudskim čulima kao što je vjerovanje u meleke, u meleke, vjerovanju sudnji dan i tako dalje. U Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovih pet temelja imana. Spominje ovih pet temeljnih islamskih dužnosti, što znači da su one utemeljene Kur'anom i sunnetom. Znači nije, ne govori o njima samo hadisi, nego čak i Allah subhanahu wa ta'ala spominje, jeli, u suri El Bekare 285. ajet, sura En Nisa 136. ajet, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, poslanik vjeruje ono što mu se objavljuje od gospodara njegova i vjernici. Svaki vjeruje u Allaha i meleke njegove i knjige njegove i poslanike njegove. U drugom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o vjernici, vjer, e, vjerujte u Allaha i poslanika njegova i u knjigu koju on svome poslaniku objavljuje i u knjigu koju je objavio prije, onaj ko ne bude vjerovao Allaha i meleke njegove i knjige njegove i poslanike njegove i onaj svijet daleko je, daleko je zalutao. E, kada Džibril pita poslanika alaihi salatu wasalam o imanu, kaže mu, poslanika alaihi salatu wasalam odgovara da je iman da vjeruješ u Allaha i u njegove meleke i u njegove poslanike i u sudnji dani da vjeruješ u Božje određenje i dobra i zla. Kada se islam i iman spominju zajedno, ovi termini islam i iman kada se spominju zajedno, oni tada upućuju na različita značenja. Na različita značenja islam upućuje ili ukazuje na dijela, vidljiva dijela naše vjere, koja su navedena u ovom hadisu, kao što je li, šehadet, izgovaranje šehadeta, jer postoji šehadet, e, treba da bude i u srcu i na jeziku, je tako? Što znači da onaj koji izgovara šehadet jezikom samo, svjedoči svoj pripadnost islamu jezikom, a zapostavlja, odnosno ne vjeruje srcem, to on je u, u osnovi munafik ili licemir, odnosno on je nevjernik, jer on u biti ne vjeruje. Zato kada se iman i islam spominju zajedno, tada upućuju na različita značenja. Islam na vanjska vidljiva djela, kao što su namaz, post, jeli, post, hađ, zekat i tako dalje, dok e, iman upućuje na ona unutrašnja djela, a to su djela naših srca, dijela srca ili dijela vjerovanja, kao što je vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je vjerovanje u meleke, u sudnji dan, u poslanike, to spada u svijet gajba. Gajb je nešto što je nevidljivo ljudskim čulima, ali to je ono u što, u što svaki vjernik vjeruje. Kada se spominju odvojeno, zasebno, kada se spominje iman sam u nekoj predel nekom hadisu ili islam, tada su istog značenja, istog značenja i predstavljaju ili ukazuju na celokupnu vjeru. Celokupnu vjeru. Zato kaže, bilježi imam Ahmed u svome musnedu od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi sallame rekao Islam je ono što je javno ili javan, a iman je u srcu. Islam je javan, a iman je u srcu. Kažu islamski učenjaci da dijela islama poput namaza i hađa su vidljiva javna dijela, a vjerovanje koje u srcu nije uočljivo. Mada oni su usko povezani. Ne možemo zamisliti jednog vjernika, iskrenog pravog vjernika bez dijela. Bez, znači ne možemo zamisliti mu'mina bez e, dijela islama. Zato kaže poslanik Alihi Salat Veselam kada je učio uh, dženazetsku dovu, kada je učio dovu umrlim, govorio je gospodaru moj, koga poživiš od nas, poživ ga u islamu. A koga usmrtiš, usmrti ga na imanu. Zašto je? Ništa nije slučajno u, u riječima poslanika, ali je salatu veselam. Kaže, to je zbog toga što čovjek <clears throat> dok je živ, on je u stanju da čini djela islama. I da klanja, i da posti, jeli, i da daje zekat i tako dalje. Dok čovjek, kada mu se približi smrt, on je tada u stanju da jeli, da čini da, da samo ističe svoje vjerovanje. Znači do izražaja može doći samo njegovo čvrsto uvjerenje u srcu. Zato je poslanik Ali Salat Vesanam kazao a koga usmrtiš, usmrti ga na imanu. E sad ovdje pitanje ko je mu'min, a ko je muslim, kažu islamski učenjaci da je svaki mu'min u isto vrijeme i muslim. To je svaki mu'min vjernik, on je u isto vrijeme i muslim, musliman. Jer kaže onaj kome se iman duboko usadi u njegovo srce, taj će izvršavati sve ono što uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala traži od njega. A klonit će se svega onoga jeli, što, što, Allah, što Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje bez ikakvog dvoumljenja i kolebanja. Bez ikakvog dvoumljenja i kolebanja. Zato imamo danas, jeli, ovaj, kada u pitanju kada su pitanje ljudi koji izvršavaju neke islamske dužnosti, imamo ljude koji klanjaju koji posti, međutim, kada su pitanju neke zabrane, oni su jeli, ovaj, tu slabi po tom pitanju i ovaj, ne mogu da se odupru tim zabranama, ja, a jasno im je da su to grijesi i to govori o slabosti imana, slabosti njihove vjere. E, rekao je poslanik Ali Salat Veselam, u istinu tijelu ima jedan organ, kada je taj organ ispravan, kada je zdrav, ispravno i zdravo je čitavo tijelo, a kada je taj organ pokvaren, pokvareno je čitavo tijelo, to je srce. Znači srce je to koje, koje diktira čovjeku njegova dijela i njegov odnos prema dijelima općento i prema a, naredbama i prema zabranama. Ako je duboko u našem srcu iskrena i prava vjera, iskreni iman, to se neminovno mora odraziti na našim dijelima, na našem odnosu prema jeli, naredbama i na našem odnosu prema zabranama. Srce ispunjeno imanom će čovjeka potaknuti jeli, da čini dobra dijela i da izbjegava grijehe. Naravno što nam iman jači, onda a, naš, naš odnos prema naredbama Allahovim je odgovorniji i naš a, odnos prema grijesima je također odgovorniji u smislu da ih izbjegavamo i da smo daleko od njih. Svaki musliman ne mora biti u isto vrijeme mu'min. Znači ako kažemo za nekoga da je musliman, ne mora znači da on mu'min. Mada mi nekada često u životu jel, jedni druge nazivamo mu'minima, vjernicima i tako dalje. Jer kaže čovjek može biti pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i izvršavati dijela Islama, kao što je namaz, kao što je zekat, ali moj iman slab. Iman se nije duboko, nije se učvrstio u korijeni u njegovom srcu. I o tome govori slučaj jeli, onih beduina koji se spominju u Kur'anu, kada su došli poslaniku, ali salat veselam, jeli, i rekli da su vjernici. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, neki beduini govori, kale til arabu amenna, neki beduini govori, mi smo vjernici, mi smo povjerovali ili mi vjerujemo. Reci vi niste vjernici, vi niste mu'mini. Jer kaže u vaša srca je im, e, još iman, istinski iman nije ušao. Poslanik Alehi Salatu Veselam negira da su vjernici, da su mu'mini. Kaže, ako se budete pokoravali Allahu, njegovom poslaniku, on vam nimalo neće umanjiti nagradu za vaša djela. Allah u istinu prašta i samilostan Ovaj ajet je poznat jeli, e, kao dokaz onih koji smatraju da postoji razlika između mu'mina i muslima, odnosno muslimana i, vjernika mu'mina. I tako je u našoj stvarnosti izbilj. Jer kažem, ima dosta primjera ljudi koji klanjaju i koji obavljaju islamske dužnosti, imaju e, temeljne islamske dužnosti, vjeruju u šest imanskih šatova, međutim, kada su pitanju neki, kada su pitanju neki grijesi, jednostavno, olahko, dopuštaju sebi da počne te grijehe. Bilo da se radi o haram metku, bilo da se radi o nekim o, o nemoralu drugim stvarima. I u tom slučaju, znači, oni to čine u stanju slabosti svoga imana. Kaže Ibn Abbas, radi Allah ta za ovaj ajet, kaže, oni nisu potpunosti bili licemiri. Ovi ljudi kojima Kur'an govori Beduini, oni nisu bili licemiri. Kaže, nego su bili slabog imana. Slabog su imana bili, slabe vjeri. Kaže, dokaz zato je ovaj drugi dio ajeta, kojim Allah subhanahu wa ta'ala kaže. Vidimo Ibn Abbas koji je bio poznat kao jeli, uh, najbolji tumač Kur'ana, najbolji tumač Kur'ana, on je izvukao iz ovog istog ajeta dokaz da se ovdje ne radi o munaficima, nego da se radi o muslimanima, odnosno o vjernicima, čiji iman je bio slab. Pa kaže ovaj drugi dio ajeta, kaže, a ako se budete pokoravali Allahu i njegovom poslaniku, on vam nimalo neće umanjiti nagradu za vaša djela, kaže Ibn Abbas, da su oni bili bez imana, to je da su bili licemiri, jer licemir nema imana nimalo, malo, Kaže, ne bi im dijela bila primljena, ne bi im Allah obećavao da će im njihova dijela biti primljena. Ovakvog stava su također Ennahi jeli, i Katade ibn Đerir. Buharija zastupa mišljenje da su ovi beduini koji spominje Kur'an, da su oni bili u stvari munafici, licemjeri koji su se jeli, pretvarali pred poslanikom, ali i salat veselam, da su vjernice, u stvari bili su nevjernici. Ipak je ispravnije mišljenje uh, da, da se radilo o muslimanima koji su bili slabog imana, koji su bili slabog imana. Oni su, ovi beduini, oni su imali osnovu imana. Osnovu imana, međutim, ovaj iman se nije ovaj duboko usadio i nije nije pustio korijene u njihovom srcu. Je razlika između čovjeka slabog imana i čovjeka jakog imana. Jakog imana. Pa ćemo vidjeti iz ovih jeli, ovaj, pitanja. Ovdje se radi o jednom vrlo osjetljivom pitanju koje, e, koje je danas aktuelno pitanje tekfira, pitanje proglašavanja jeli, ljudi za nevjernike, odnosno nevjernicima, posebno kada se radi o proglašavanju muslimana za nevjernike. Ovo osjetljivo pitanje, zato se mora detaljno izučiti. Ni za koga mi ne možemo i ne smijemo tvrditi da nije musliman. Zbog toga što ostavlja, recimo, neke obaveze farzove to je vrlo ovaj osjetljivo pitanje ili recimo čini nešto što islam zabranjuje harame. Danas ljudi nažalost mnogi ne, ne poznaju ne poznaju e, islamske propise pa misle da čovjek zbog određenog harama velikog griha da izlazi iz vjere. A to nije ovaj to nije ispravno mišljenje, je tako? Znamo da haridžije tako vjeruju, a da, danas sam bio ovaj uvjerio se u to da je naš običan svijet da običan svijet ne zna je li da čovjek može biti musliman a da čini velike grije. Da čovjek može biti musliman da čini velike grije. Da čovjek može biti musliman da, da, ovaj, da pije. da to ne treba spominjati našem običnom svijetu jer odmah to im je nekakav znak, zeleno svjetlo veli ja mogu biti musliman i pit. Šta, fa, šta fali, jel? To je pogrešno. Treba ovaj, istaći opasnost velikih grija, da ga veliki grije mogu odvesti u džehennem. Pa čak jedan ga veliki grije može odvesti u džehennem, zavisi koliko je težak. I kažem, ljudi ne znaju, misle da a, Kaže, zar može biti musliman da ide u džamiju i da pije? Može, ima ljudi koji idu u džamiju i piju. Ima ljudi koji idu u džamiju i kockaju. ima ljudi jeli, koji idu u džamiju i čine blud, svašta nešto. Zato ovaj to treba jasno ljudima pojasniti. E, kaže, ovo je stav većine islamskih učenjaka. Iako su neke ashabi smatrali da ostavljanje nekih vađiba, da je to nevjerstvo, kufr. Kao što je Ibn Mesud, i prenosi se u jednom rivajetu od Omera. Oni su smatrali, recimo Ibn Mesud je smatrao da nije musliman onaj koji ne daje zekat obavezan je. To je bio stav Ibn Abdullah Ibn Mesuda. Da nije musliman onaj ko, ko ne daje zekat obavezan je. Također se prenosi od Omera radijallahu ta'ala anhu da je smatrao da nije musliman onaj koji je u mogućnosti da obavi hađa ne obavi ga. To su njihovi stavovi, njihova mišljenja. Međutim, na osnovu nama dostupnih dokaza iz Korana i Sunneta, ispravnije je da, da su oni muslimani ili veliki griješnici. Jer oni nisu negirali obavezu namaza i obavezu hađa i posta. Onaj ko kaže da je namaz ili hađ ili post da nisu obavezni i negira njihovo obaveznost, oni su oni izlazi iz islama po konsenzusu islamskih učenjaka. Ako nekome negiramo da je mu'min, odnosno kažemo da nije mu'min, a potvrđujemo da je musliman, kao što su, uh, kao što su čovi beduina spomenuti u, u, u ajetu, tada mislimo da se ima nije učvrstio u njegovom srcu, da on nije toliko jak vjernik, da ima, da ima njegov nije toliko jak da, ovaj, da ga potakne da izvršava sve što mu Allah subhanahu ta'ala naređuje i da se kloni svega onoga što mu Allah Jelšanuhu jeli, zabranjuje. To je pravi vjernik i pravi iman, pravi jeli, ovaj, mu'min. Kaže, takvi u svojim srcima imaju osnovu imana. Osnovu imana zbog koje neće vječno ostati u džahennemu. Imaju osnovu imana. Ali iman je njihov, jeli, slab da bi se u potpunosti pokorili, da bi savladali svoje strasti i protiv i tako dalje. Jer kaže, jer da nemaju ni malo imana, on ne bili u islamu, ne bili muslimani. Ko nema ni malo imana u svome srcu, ne može biti musliman. O, ovi nisu osjetili pravu slast imana, nisu osjetili snagu imana, nisu dokućili njegovu suštinu, jer čovjek u vjeri napreduje, vjera ima svoje stupnjeve. Vidimo ovo hadisu poslanika alaihi sallatu vesel nam navodi vjeru, navodi e, i islam, a to je kad čovjek tek uđe u vjeru, ima osnovu vjere i, po, klanja, počne klanjati i posti, nosi se s tim malo tegoba, osjećaj tako dalje, ne da se, jel, bori se. Takav je na prvoj stepenici. Ako čovjek čvrsto povjeruje i u njegovom srcu se usadi čvrsta vjera, nepokolebljiva vjera, on, onda ide na stupanj imana, postoje mu'min, za njega ništa nije teško. Ništa što mu Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, niti mu je teško išta ostavi što Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje. I onda ima treći stupanj, to je ihsan, o njemu ću malo kasnije govoriti. Ihsan je uh, vrhunac vjeri. Ihsan je vrhunac vjeri, kao što je poslanik alaih salatu wasalam rekao, a to je da obožavaš Allaha. Znači ti su u takvom stanju imana i duhovnosti obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala kao da ga vidiš u takvom stanju duhovnosti, vjere i ubjeđenja. Obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Ili niži stepen ispod tog. Ma, I to se računa ihsanom. Ako nisi na tom stupnju, onda si na stupnju. Ili kaže, e, vjeruješ kao, ovaj, e, kao da on tebe vidi. Da si u takvom stanju, kao, u, u, osjećaš se kao da Allah subhanahu wa ta'ala tebe gleda to je drugi stupanje ihsana. Kaže, upitan Ibn Omer o sahabima, kaže, jesu li se sahabi Allahog poslanika, ali salat veselam, jesu li se oni smijali? Jesu li se oni smijali? Jesu se šalili? E, on je odgovorio, jesu, oni su se smijali. Znamo iz drugih predaja da su sahabi vrlo često šalili, da su se i smijali, znači nisu bili uvijek ozbiljni i nisu uvijek pred očima imali dženneti, džehennevi i tako dalje. Kaže, jesu se smijali, kad je njihov iman, njihovo vjerovanje, u njihovim srcima je bilo poput brda, poput brda, veliko i čvrsto, jako, nepokolebljivo. Zato kažem, čovjek može biti na različnim stupnjevima e, samog imana, odnosno vjerovanja, a to se postiže kroz iskren, iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kroz ustrajnost u dijelima. Čovjek e, se bori 20, 30, 40, 50 godina u islamu, svoje znanje u vjeri povećava, svoj odnos prema Allahu, jeli, ovaj, bori se da bude što iskreniji i nije isti onaj koji je 30 ili 50 godina ustrajan, ustrajan u vjeri, u, u, u vjerovanju i u činjenju ibadeta kao onaj koji je tek ušao. Mi to, to je tako, moram priznati, tako je u svemu. Tako je i u drugim znanostima, u nauci. Nije isti onaj mladi doktor koji je tek završio studije i neko ko 30 godina radi kao doktor. Njegovo iskustvo i njegovo uh, jeli, poimanje medicine i njegovo znanje nisu kao onog mladog doktora. Tako isto u, i u drugim stvarima, ni, kada je u pitanju trgovina, kada je u pitanju uh, ljudsko tijelo, sport, oni, oni početnici, elemateri, nisu isti kao oni profesionalci, tako dalje. Da li su dijela sastavni dio imana? Ovdje se postavlja pitanje, da li su dijela sastavni dio imana? Po ovom pitanju, to je jedno od aktualnih pitanja, jeli, kojima, koje, kojima se raspravlja među muslimanima. Po ovom pitanju postoji nekoliko mišljenja Haridžije i Mu'tezile. Smatraju da su dijela sastavni dio imana, kao i ehlu sunnet, je tako? Samo oni se razlikuju po nečom drugom. Međutim, po njima onaj ko ostavi naređena dijela, ko ostavi recimo namaz, samo jednu nije klanjao, on izlazi iz vjeri. Po Haridžijama i Mu'tezilama. Zatim se oni razilaze, ove dvije skupine, to su kao dvije sekte u islamu, oni se razilaze e, po ovom pitanju, pa Haridžije kažu da onaj ko učini, <clears throat> ko izostavi vađu bil fars, da on izlazi iz imana i da postaje nevjernik. Da postaje nevjernik, a mu tezele kažu da on nije nevjernik, nego da između imana i nevjerstva. Između imana i nevjerstva. Nije ni vjernik, nevjernik on poznato kod nje al-menzile bejne, bejne al-menzile tejne. Znači, na jednom stupnju nije ni mu'min, ni kafir nego nešto između. Treće mišljenje, mišljenje murdžija koji smatraju da djela nisu potrebna imanu i da nisu dio imana. I da je za spas od džehennemske vatre dovoljno samo vjerovanje srcem. I da je spas od džehennemske vatre dovoljno samo vjerovanje srcem. ehlu sunnet, odnosno sljedbeni sunnet i džemata smatraju da su dijela da su dijela sastavni dio imana. I da dijela utječu na jačinu imana. Da se dobrim dijelom iman povećava, da se griješenjem iman smanjuje. I to je vjerovanje ehlu sunnet i džemata. Ali smatraju da onaj ko, recimo, izostavi neku, neku naredbu islama ili neku temeljnu islamsku dužnost da on nije nevjernik, nego da on griješnik, veliki griješnik. Veliki griješnik i da on prepušten Allahove milosti. Ako Allah subhanahu wa ta'ala bude htio prostit ću mu na onome svijetu, ako bude htio kaznit ću ga. I treći <clears throat> stupanj vjere je stupanj ihsana. <clears throat> Već smo rekli, kao što kaže poslanik alaihi salatu wasalam, ihsan je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. To je najveći stupanj vjeri. Jer kaže, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Inače, ovaj termin ihsan se spominje vrlo često u Kur'anu. <clears throat> pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ma'al ladhina taqa wal ladhina hum muhsinun. Kaže Allah je u istinu uz one koji su bogobojazni i koji su muhsini. U nas se provdi kao dobročinstvo, mada je teško ovaj termin prevesti jednom riječu na naš jezik ihsan je zaista jedan najveći vid vjere i dobročinstva. Najveći vid vjere i dobročinstva. A to je stanje u kojem je, se nalazi vjernik, onaj koji potpunio svoj iman, da u svakom stanju, ne samo u namazu, mi nekad pomislimo jel, da je u namazu, u svakom stanju da nalazi se znači, u takvom halu i stanju da kao da ga Allah subhanahu wa ta'ala stalno gleda. Kao da ga Allah stalno gleda. A u namazu ili u nekim drugim ibadetima kada uči Kur'an osjeća se kao da je li kao da on Allaha subhanahu wa ta'ala vidi. Kao da on pred njim i da, da, da mu se da mu se klanja, da mu, da mu uči Kur'an i tako dalje, kada mu čini istighfar i teubu. I to je zaista, kažem, vid, vid vjere, odnosno stepen vjere koji se postiže u strajnošću u ibadetu i u strajnošću u iskrenosti. Nikada ne smije doći u pitanje naš, naša iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala, i u našem vjerovanju i našim dijelima. Nikada ne smijemo, bismo spominjali kod prvog hadisa, pomiješati svoje namire. Da kroz vjeru gledamo i ovu dunjaličku korist. To, toga se posebno moramo čuvati. E, mi možemo gledati ovu dunjaličku korist u stvarima i poslovima mimo vjeri, to je drugo, ali da čisto kroz vjeru gledamo ovu dunjaličku korist, to, to može odvesti do, do rija ili do lice mjestva, kao što smo spominjali prošli put. Sad se ovdje postavlja jeli, pitanje, kaže, zbog čega je ihsan najveći stepen vjeri? Zbog toga što onaj ko postigne ovaj stepen, stepen ihsana, njegove misli su uvijek sa Allahom. Njegove misli su uvijek sa Allahom, njegovo srce je prisutno u ibadetima i to neminovno povlači visok nivo bogobojaznosti i strah poštovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači ove su dvije stvari veoma bitne. Njegove misli su da kažemo, najviše vremena vezane za Allaha subhanahu wa ta'ala. I on je u ibadetima prisutan svojim srcem i ovo neminovno vodi do toga da takva osoba ima visok nivo bogobojaznosti i strahopoštovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže, e, ovdje se navodi jedan hadis koji govori o ovom visokom stupnju vjeri o Ihsanu, kojem stoji da je poslanik, ali alaihissalatu wasalam, rekao, najbolji iman je da znaš. Da znaš i da si svjestan da je Allah s tobom gdje god bio. Najbolji iman, najveći stupanj vjeri je da znaš i da si svjestan da je Allah s tobom gdje god bio. Ovim ćemo završiti ali, večerašnji hadis. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, da nam podari iskrenost i u riječima i u djelima. Amin. Rabbel alemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم